mu buhinga bw'ibyuma jean dieu irakoze n'igendi kuri mikoro nuko rero murashobora kwakura mudutunge kuri ino minota yarenze ko no kubera ko hari ibindi biganiro bitari bwashobore kurangira nuko rero imirongo n'igwanyu murashobora kwakura Allô Allô Allô yaratwakuye yaratuhakuye agatelefone kamukundiye gaciye gacika kumbure ah, abandanya agerageza araza kuheza aronke ah, umurongo reka twibukanye ni ku murongo wa mirongo irindwi na gatandatu ubusa mirongo inani na gatatu mudukurikira muciye ku murongo w'ijyana na rimwe nayo abari hano mu gisagara cya bujumbura ni mu micungararo yaho ni ku murongo eh, ya mirongo umunani n'icyenda n'ibice indwi radiyo isanganiro tubandanya turi kumwe nitwa Jean de mm. Dieu irakoze n'igihe turi kumwe kuri mikoro sawa okay ndi mm. umunywanyi wanyu yitwa disimasi mu kinyinya ivumwe eee eh, disimasi kinyinya n'amahoro yego ni amahoro ariko hano mhm. ah, nagomba mbaze akantu kamwe kubera ko mwebwe abamenyesha amakuru ndazi murakunda kuvuga utuntu tutari duke edisimasi eh, turi mu kiganiro ahiwanyu iwanyu havuga amaki aho mutubwira amakuru yabereye ngaho iwanyu utashoboye kumenya yego duga ku murongo jya ku ijambo rero nyamba ufise amakuru tutamenye ngaho ni kuvuga amakuru twebwe abantu tuba dutelefona ngaho ku isanganiro tubamenyesha ibintu biba bibera nk'ino ino mutaba mwe naho muba ariko ugasanga hari izo muba na cyane cyane ikiganiro ni ahiwanyu havugwa amaki murabandanya mugerageza ni ku mirongo ya mirongo irindwi na gatandatu ubusa mirongo umunani na gatatu amajyane na mirongo itatu na zitatu hamwe na mirongo itandatu na rimwe ubusa mirongo umunani na gatatu amajyane icyenda na mirongo itatu na zitatu burashya kandi kuri mirongo ibiri na kabiri ibiri na gatanu ine na gatatu irindwi na gatanu kandi ndiko nditegereza Mhm. birotinda bitubera ingaruka mbi mwaba bana nabo bari kubariga mhm. ati gute mhm. niko ndihweza ngaha mudahinde mutaratse mu bantu b'abakuru bakazana inama hakiri kare iki kiruhuko biratugoye rwose kuko mw'iki kiruhuko hoho abakobwa bidevereza nta kuntu tuzobagarura none gasikawuti icyo kibazo muramaze kugishikiriza abagejeje intwaro ngaho iwanyu kukibashikiriza eee eh. mbega kukiba eh, cyo ni kimwe mhm. ariko uri kuritegereza gica gidutera ubwoba natwe kugishikiriza ati gute none kibatera ubwoba gute ehenga nguku mhm. haje ijambo rivuga riti mhm. uzoramuka uzoramuka ashwanye n'umugore aruba ariko arahungabanya umutekano ibyo bica bidutera ubwoba iryo jambo ryavuye hega sikawuti ryavuye mu banyagihugu nyine gusa Mm. E, none rero mm. nitwamara uwo ari we wese abibonye gutyo bica bimutera ubwoba ariko ariko abagejeje intwaro nicyo bahebe babereyeho murabegera mukababwira ikibazo aho kiri hama bagaheza bagatora inyishyu tukaraba ukuntu iyi myifato yo tworaba ukuntu twofashanya by'ukuri hmm. kuko abana ni benshi bariko baratwara amada hmm. none mwebwe mwebwe mubona ngaho ho kuguki none nk'iki kiruhuko hmm. koko kwigi inama inama twari tuyikeneye by'ukuri yesi kawuti rero muca mwegera intwaro kugira ngo babatunganirize iyo ntwaro abakecuru intwaro bariko barabyumva bakoresha mm. inama mm. natwe twagira icyo tubashikirije mm. nukuko birababaje kuri abakobwa dufise benshi bafise amada none rero mwiki kiruhuko coco hari igihe haroshika mu kiruhuko hirya mu kwezi kw'icenda ngo bagende kwiga turosigara tupfuka ati mhm. kumbure aga telefone ntahagaze neza ntikamukundira ko tubandanya tuvugana ngo ntatwumva neza ariko reka ikibazo cy'ubusuma aho ah, abantu bari ku moto boba biba Ah, cyane cyane abakenyezi isaha zibiri n'iminota mirongo ine n'ibiri muri studio za radiyo isanganiro mu minota cumi n'indwi gusa turasozera kino kiganiro ubandanye mugerageza kutwakura kugira ngo mushyikirize amakuru tutamenye aho iwanyu bibererwa kwibarabara mu masaha y'umugoroba hajya mu masaha ya saa moya saa mbiri gutoye kandi urabona ko abamotari batabagikora izo saa icyo gito ntibaza ko ari abantu nyine bigira ngo ni abamotari gasa abamotari kanatsinda baca n'ahantu hatareguwe n'amategeko moto zitarengana musabe iki none dusa yuko abamotari icyatsi isigaye byo kuri mu cyarama hmm. abandi baba none ga Salvatore ariko hajya nyene ku masitasiyo hari n'abajejwe intwaro none murabegera mukababwira uti nyabona ibintu byo bigenda gutya Salvatore none hari ico murashikiriza hari ico murashikiriza abajejwe intwaro yego n'amahoro turashiye muretse ko ibiciro eh. Eh, byo kuyunguruza n'ibijyanye n'ibidandazwa byabaye ndase muri ino ntara byabaye eh, ndase gutega Emmanuel ni ukuvuga kuyunguruza uva mu rugombo ujya bujumbura mhm. yahora ari hagati y'ibihumbi bitanu n'ibihumbi bitandatu mhm. ubu ni hagati y'ibihumbi umunani n'ibihumbi cumi na bibiri Hmm. n'ibindi rero bidandazwa bitandukanye byagiye biduga ibe cyane ntituzi ko ari ingaruka y'iribura ry'igitoro hmm. n'ibyo byatanguye ryari ga Emmanuel ni ukuvuga ukwezi kose kugira gukumbagare ibyo bintu bitangiye n'ibiciro byo kwiyunguruza uko nyine yego yego hmm. none muramaze kumenyesha abajeje intwaro kumbure mwumve yuko hari abo ibiciro barabizi ntabwo barabizi niyo uri kurabaza basanzwe baduza ibiciro bakubwira ko ah, igitoro bakironka bitoroshe bakironka kuri magendo mm. bigatuma nabo baca baduza ibiciro musabe iki mm. alo none none ga jando hanyuma twiyunguruze jando jando none bimeze gutya ugiye iyo muri tanzania kugira ngo hakurya ibihumbi bine iyi litiro ugiye none hari ukubuza yo ugarutse umenga utwaye agahanga k'umuntu uragenda neza mubwo ugarutse n'ikibazo yego ntabwo kabazo kahari genda nipfuza neza politiki y'uburundi y'uko yohinyanyurwa bakavuga yuko eh, frode twogwanya cane ayisohoka igihugu mugabo yinjira tuyireke kabisa kuko tumaze kwizirira oya eh, jando ntawore frode nawe urumva ni frode ntaworeka ngo frode yinjire kumbure ngira ngo bokorosha kugira ngo abantu binjize ibintu mugaba babyinjize biciye mu mategeko yego cyane icyo cyoje nagusiba mm. urumva mu gihe ikindi gisaba kinyuranye n'icyo mm. Eh, turamaze imyaka irenga itari mike twari tumaze iminsi turonka igitoro ku bwinshi abagudatunga bafite amasitasiyo bakabironka turasabye basubire barabe mu mashini nimba mu byumbe batakibibona barabe neza ukuntu byaha bigenda kera kuko kera igitoro kabisa mu burundi cyari imvura eh, ngira ngo n'abantu byandongira n'abantu bari bakiri bake bagikenera kugikoresha eh. hanyuma disimasi agatelefone gaciye kamucikana kumburengera arasubira agerageze muri ino minota itatu ibiri dusigaranye kugira ngo dusozere kino kiganiro alphonse kubwimana ari mu buhinga bw'ibyuma bikatira ko dushobora kuronka umuntu umwe wa nyuma kubera cyo dusozera kino kiganiro alo radiyo isanganiro alo eee eh, ni amahoro cyane agatelefone gaciye kamucikana tudashoboye kumvikana alo ku isaha zibiri n'iminota mirongo itanu n'indwi muri studio za radiyo y'isanganiro mu minota ibiri gusa birabandanya iwanyu havugwa make nta mwanya afite wo kumenya ibyo muri karitsiye ntabyo bivuze ingorane z'iwacu mu kazi naho buri umugabo ufise ibyawe ruguru wubatse naho ufise imbyaro zingana gute ni kubuja kubona yuko umenga uri umuca